Ստեփանակերտ քաղաքում ոչ մի ոչնդոտ չկա, աշխատանքները նորմալական մի տեղելա ջուր չի պակասել, ասենք ջուրամատակարարը Ստեփանակերտ քաղաքում նորմալ ընթանում է, Մարտակերտ քաղաքում նորմալ ընթանում է, ոչ մի խնդիր չկա։ Խնդիրը եղել է մոտորապես 12-18 ժամ, խնդիրը եղել Մարտունիում, որը կապված է եղել էլեկտրական հոսանքի լարման հետ, վերականգնելա եւ երեք օրվա երկրորդ կեսին արդեն սկսելա ջրամատակարարումը իրավուննամտել։ Ժանրապետության մասշտաբով ջրի մատակարարման խնդիր չունենք ոչ մի տեղ այս բայդությամբ կա ընթացիկ վթարներ, որը վերացվում է։ Դա վթարներ կա այսօր քերթում, կա վանքյուղում, պոմպերը վառվալա, եւ այդ վերականգնման աշխատանքները գնում եւ վերականգնելու է։ Ժամանակական խնդիր կարող է առաջանալ, կարող է առաջանալ։ Միայն հոսանքի հետ կապված մնացած մշակագործման բոլոր ատրիբուտները սպասարկման հետ կապված լրիվ նորմալ իրավունով գնում